Частина друга. Після останнього тесту ми знову зібралися навколо парти суду. Агов, ти впорався? стурбовано спитав Іка. Судо був на межі втрати своєї холоднокровності. Я не знаю. Я зробив все, що міг, але й гадки не маю, скільки отримаю. Не хвилюйся ти старанно навчався з усіх сил. Я впевнена, що все буде добре. Трястя! Ну чому я заснув? вирадував Суда, явно розчарований собою. Тоді Хорікіта стала перед ним. Судокун. Що? Знову будеш читати мені лекції? прогарчав він. Це точно твоя провина, що ти не переглянув останню частину старого екзамену. Однак, як ти й сказав, ти зробив все, що міг, з наявним у тебе часом. Ти не шукав легких шляхів і не здався. Беручи до уваги кількість зусиль, які ти доклав, я вважаю, що тобі варто підняти високо голову і відчути гордість за себе. Ще Намагаєшся підбадьорити мене? Підбадьорити? Я кажу правду. Коли я дивлюсь на те, як далеко ти зайшов, я розумію, наскільки важко тобі вчитися судо. Хорікіта щиро хвалила його. Жоден з нас не міг повірити в почуте. Нумо чекати результатів. Так, добре. Є ще дещо, те, що мені потрібно виправити. Виправити. Раніше я сказала, що твої прагнення стати професійним баскетболістом безглузді. Чому ти нагадуєш мені про це? Я дослідила, як можна стати професійним баскетболістом, і зрозуміла, що шлях до успіху у цій сфері неймовірно важкий. Переконуєш мене здатися, бо це безглузда мрія? Не зовсім. Я знаю, що баскетбол це твоя пристрасть. Я також усвідомлюю, що ти напевно розумієш, як складно грати на високому рівні. Хорікіта все ще поводилась у своїй звичній відстороненій манері, але це явно було вибачення хоч і дивне. Багато японців хоче туди потрапити, а серед них є ті, хто хоче стати всесвітньо відомими. Ти один із них, правильно? Так, я неймовірно тупий, але я хочу грати з м'ячем. Навіть якщо мені доведеться жити жалюгідним нікчемним життям на підробітку або ще гірше і я все одно досягну своєї мрії. Ніколи б не подумала, що мені доведеться зрозуміти когось окрім себе. Тому, коли ти вперше сказав, що хочеш грати в баскетбол, я образила тебе. Проте тепер я шкодую про це. Той, хто не розуміє, який це складний і нелегкий спорт, не має права називати цю мрію дурницею судокун. Не забувай важку працю і зусилля, які ти доклав до навчання. Застосовуй цю старанність у баскетболі. Якщо зможеш, то станеш профі. Принаймні я так вважаю. Вираз обличчя Хорікіти був незмінним, але вона схилила голову перед судо. Вибач за те, що я сказала тоді. Ну, що ж, я все сказала. Я піду. Вона покинула класну кімнату, а її вибачення все ще витало у повітрі. Агов, ти це чув? Хорікіта попросила вибачення. І так мило. Повірити не можу. І Китая Маучі були повністю приголомшені. Я теж був досить здивований. І Кущіда. Хорікіта визнала, що Суда зробив усе, що міг. Приголомшений хлопець все ще сидів за своєю партою, спостерігаючи за тим, як Хорікіта виходила з класу. Невдовзі він поклав праву руку на серце і подивився на нас. О, ні. Я я, мабуть, закохався у Харікіто, сказав він.